Ivan ja Maarja jalutavad metsas käsikäes, on õnnelikud. ja korraga kargab põõsastest välja kükloop, ründab neid ja loomulikult kükloop kui tõeline mees, olend, jookseb Maarja poole. vaesekestel ei jää enam midagi muud üle, kui panevad nad siledad männipuud üks ühe teine teise puu otsa, kükloop vaatab all, vaatab siia-sinna, hakkab ronima selle puu otsa, kus on Maarja Maarja karjub suures ahastuses, Ivan, помоги! Ivan, помоги, сейчас изнасиловать будет! Иван ütleb stoilise rahuga teise puu otsast, et aga ta ei mu говори, что у тебя голова болит, что ты устала.